grondai bacterioi spitas secetson. Secetso forte malhelpas la vivon de microorganismoi en la grundo, cae tiel ancau la ecologian sistemon. Quelcae spezioi de bacterioi tamen estas tute ne impresitae de tio, dum aliai tute ne plu crescas, ciel tion el trovis esploristoi en Vieno, en la cadro de simulo, de la estonta climato. Periodoi de sequezzo, ciui pli oftigas pro la climata varmigio, influas la crescadon de grundai microorganismoi, cae tiel interalie ancaula al prenon de nutrajoi de plantoi. Tamen gis nun appenao eblis mesuri la bacteriain activezoin en secae grundoi, nova metodo quiu ni disvolvis redonas helpon, diras sciencisto de la Centro Pri Microbiologio cae media scienzo de la Universitato de Vieno. Cela gis nunai, cutim bone funcciantai aliroi, estas donatai cia nutrajo, stabilai isotopoi al microorganismoi, kiui enconstruas ilin en sian dono aon. Tiel eblas determini la cresco factorum. Tamen, lautiu metodo, necessas surspruzi aquon sur la grumdain specimenoin, cio modifus ilin. Por sia studajo, ciu nun aperis en faca giornalo, la esploristoi aliflanque donis enfermita uio, isotope markitan aquon aput la grundain specimenoin, post quo la bacterioi alprenis la oxigenon el la aquo vaporo en sian donoaon. Tio estas vere grandega pascio, cae tio trovos vastan applicon, char gi unua foie permessas mesuri la crescadon de bacterioi en secae grundoi, cio gis nun ne estas farebla, diras la esploristo pri ecosistemoi. En experimento sur campo, la metodo estis testata. Oni simulis estontain climatain circonstanzoin. Ce la actuala climato, naudec procentoi de bacteriae specioi cesis kreski ce la simulita secezzo. Se tivi bacterioi estis antaue tra multae iaroi elmetitae alla estonta climato, tiam multae gruppoi de microorganismoi restis neimpresitae de la secezzo. Ili pli bone povis mastrumi la secezzan stresson. Montrigis, che tiui, kiwi ancorau crescas, faras tion same rapide kiel antaue tamen signife mal crescas la nombro de specioi de microorganismoi. La diversetso de la crescantai bacterioi forte mal crescas, diras la sciencisto. Tio, tute au tute ne, estas clarigebla tiel, che microorganismoi vivas en la grundo, en etai aquae filmoi au aquogutoi, ili tiam au havas je dispono aquon, tiam ili povas kreski, au ne, tiam ili tute ne crescas. Tio estas tio, kio ni observas tie, diras la faculo. Nun, lau li, unua foie estas klare, kiel tio funkcias, ke la crescado en la grundoi estas aberage pli malgranda. Ne, char la bacterio e ce crescus pli mal rapide, sed char entute crescas mal pli da bacterioi.